Eerste dien, maak ook vir hulle broeke om onder hierdie kleren te dra, zodat hulle toe is vanaf die jepe tot bij die boobene. Aaron en sy seens moet elke keer jullie kleren aan hee wanneer hulle in die tabernakel ingaan of naar die altaar toe gaan om daar hulle werk te doen. Als hulle dit niet aan het nie, sal hulle sterf. Dit is die vaste reels vir Aaron en sy nageslag.